Gargama Garga mala tenga zona, garga mala a zona ten e gargamala ten a zona e cantar e bailar ben e a alcalde de, de Pantón. Aí vai, veña, adiante. Moi boas tardes, don José Luis. Falamos o señor alcalde de Pantón. Ferreira de Pantón, de, de, bueno, Ferreira de Pantón, pero me parece que o povo de Pantón e o de Ferreira. Vamos a ver, o municipio, o que é o municipio, o Concello é, Pontón. Pantón. E o Ferreira é a localidade máis grande onde está instalado o, o, a Casa Consistorial. Bueno, temos o placer de recibirlo porque de aquí, en, en sempre en Galicia, Radio Cornella, estamos a intentar que esto se emita para todos os galegos de Cataluña, que é importantísimo. Temos música de fondo porque estamos celebrando unha grande festa, non? A 30, a 30 é a festa de mostra de viño da Ribeira de Sacra de Pantón. De Pantón temos a 30 festa de viño e a octava da empanada, porque podemos conjuntamente feira de viño e tamén pois, pues, os produtos da terra, como pode ser principalmente empanada, que se dedica hoxe, pero tamén temos vaca cachena, temos o xalón, temos chourizos e temos tamén queixo da zona. Carai, queixo da zona, que, que, que ten moito que ver co... A mellor que sobedes, pero tamén con vacas, non? Con vacas, nesta zona, pois o queixo é de vacas. Bueno, eh, conteme, como, como, como sinte vostede, como, como se sinte vostede despois de 30 anos, que este, celebra 30 anos esta... entre, entre pasillos, entre corrillos, para regresar de baixas e que en Galicia hai 5 graus e logo a nivel de España pois hai moito máis tamén en Riva do Duero pois en, a nivel de España hai varias denominacións de origen e a unha media de distillería se fai en toda España por vindes da denominación de origen vindes da denominación de origen Tengo límite sexual participando aquí con, blanco, con blanco, otros con tinto, pero digo, bueno, que era para a historia, non? O feito de que gente, todos os participantes que están no feliz veña coa, coa, coa copa eh, en alto, non? Si, sí, é unha tradición que xa son varios anos que coincidindo a nosa gringa de Pantón o brindis que se fai en Pantón es o que é unha cousa moi importante para nós porque en esta zona temos turismo e temos brindis pero se non houvera viño non había turismo, porque se a xente ven a zona, épocas tropas están ben traballadas, a ribeira está ben, está bonita, entón a xente ven aquí para beber viño, comer ben, e logo tamén para ver a nosa zona, pois que é inviable. Oxe, oxe, isto eh, finaliza pola noite con unha grande verbena e unha, e unha orquesta galilea, pero que continúa a, a celebración mañán recibindo as autoridades, según teño entendido, e ao mesmo tempo uh, eh, pois un comunicador, un, un amigo noso, que Marcial, Marcial foi máis dunha ocasión participou conosco no noso programa ali en Radio Cornella moi amigo, moi amigo de comunicar, un grande comunicador Ένωση και διηγείται εκείνος Γερόμοι τους άνους αίτρους είδους γεθάν πολίτικους παραδοκραγών Νόρδε θα ημιτούσαν άνους θεμουσέντη digamos la televisión de Galicia, de la radio galega ou de algún veciño que destacado no estranxeiro. Sí. Con esta ocasión ven Martial Mouzo, que é unha persona moi apreciada porque eh, hai xente que traballa de noite, entón os escoitan de noite e está sempre a xente está moi animada desfeitando. Porque aquí teñen bastantes persoas, bueno, con unha certa idade e ¿eh? ao mesmo tempo esa participación na radio é importantísima porque dalles calor, non? A, a, a, aprecian, dice, jodín, estamos falando como se si fuera para non é? Pois sí, a verdade é que o que traballa de noite tens que ver que temos o balneario, sí. temos tamén centro de día, temos a xente que, que ven a, que, que traballa de noite, xe a Ferreira, mencionare sono forti pois é unha compañía e principalmente, e principalmente por fornos e tamén pos camioneros claro. entón pois é unha persona que está toda a xente preguntando se verdadeiramente vai vir por si que vai vir antes chova vai vir Sí, hombre, pois sí. O sea, arropamento administrativo e eh, as autoridades tamén ven e ao mesmo tempo arropamento comunicativo, non? Pois sí, autoridades hai hoxe que andan por aí varios, senadores aquí tamén, non? Sí, varios senadores, xente que está diputado en Madrid, e mañá pois veñen máis o que digamos a persona da zona, ven o capitán da Guardia Civil, ven, digamos, aprecio. si, veñen o presidente da Diputación, ven, dicir, ven toda a xente, mas ven da provincia de Lugo, sí, e sí. tamén de Santiago, pois sí, ven a vicepresidenta do Parlamento, espero que tamén veña o presidente do Parlamento, entonces pois aquí temos mañá, máis que nada, para alcaldes de toda a comarca e fora da comarca tamén veñen alcaldes que Riviera Sacra se compón de Lugo e Orense. Ah, entón, de Orense tamén se chega. Sí, tamén se chega, sí, todos os alcaldes... Aquí ten un, un, un, unha, un privilegio especial que é que, que recollen, xa falamos co, co Javier que, que, que o técnico de cultura, que recolle o, o máis lucido da, da, do, do románico na, Andrés Rivera Sacra, ¿no? Sí, hombre, temos que decir que o románico de Pantón, despois de Santiago, claro, en, en pueblo pequeno como é Pantón, é o máis importante de Europa, non só, digamos, de, de España, senón que é o máis importante de Europa en zona reducida, digamos, en pouco terreno, é o románico máis importante de Europa. A máis ainda teñen un, un mosteiro que, ainda funciona. Tengo que dicir, nos esperan que o mosteiro das Bernardas, que é o único, o único mosteiro que funcionou interrumpidamente houbera guerras, non houbera guerras isto nunca parou, esperemos que non pare Oh, vaya, oh, vaya. Bueno, eu estou disfrutando, de verdade que para mí é un placer eh, convidoume a, eh, a, eh, a Rafa o, o responsable de Radio Monforte que foi o que, bueno, digo, díxome é que tens que vir aquí para facer en directo eu, eu vou Estou encantado, a verdade que aproveitei unha viaxe familiar, pero encantado, estou disfrutando pola amabilidade das persoas que me reciben e porque vostede mesmo, como alcalde, señor alcalde, pois eu son un ninguén, son un comunicador ali na, na radio en Cataluña e, e que veña aquí que me, que me des, non sei, me, me dé ese, esa atención, pois para min é unha honra. Vamos, eu teño que dicir que para min é un honor porque dado que desta zona, tanto de Monforte, pero principalmente de Pantón, pois teño moitos amigos en Cataluña, é dicir que Cataluña... Os galegos do Mediterráneo saben, Sí, a siguen por as redes, ahora que hai este moderno na rede que siguen as redes, sí, sí, sí. pois pues, cada día todos os eventos que hai aquí, precisamente esta mañá me mandaron desde Barcelona, sí. teñen ali compañeros que teñen, que teñen empresas, e eh, tamén compañeros que traballan en Barcelona, nas empresas de Barcelona, sí. e me mandaron pues, co, co dicindo, da, felicitándome para a mostra de viños, e que, que mí é un placer e é un orgullo de que me estén escoitando os meus compañeros en Barcelona. Señor Galego Mediterráneo van estar encantados de, de escoitar a súa voz, de verdade. Eh, non, José Luis. Mire, escoite, unha... Falábame <coughs> a Mico Techado que, que vostede coñeceu <coughs> un grande empresario que ali tamén admiramos moito a Asociación de Empresarios de Cataluña eh, eh, forma parte Leiro forma parte deste eh, eh, dice que vostede, vostede que Leiro tuvo aquí unha, unha actuación con vostedes Mas Herneiro estuvo, xa non está porque falleceu por, por desgracia, sí, vale. Sí, sí, sí. Pero Herneiro tengo que estar eternamente agradecido porque foi unha persona que a pantón, construiu un bañario e construiu un campo de golf con 18 hoyos, construiu, construiu unha residencia nas cercanías de aquí, como pode ser en Rubiano e logo tamén construiu outra residencia en Torroso, tiña unha empresa moi forte de, de construcción, tal, pero logo iso era non sei se hai nove de anos estiveron aquí os empresarios gallegos en Cataluña sí, sí. porque tuve o honor de compartir cena eh, bueno, quedaron encantados no noso concello eh, Leiro pois é unha persona que, se, que Pantón sempre estará agradecido a él e a súa familia tengo que dicir temos un mes de románico, un mes de julio temos as festas pastorales que son en agosto e logo temos o festival de Ferrois que é no mes de junio é dicir, é dicir que por actividades nada e quero recordar os meus compañeros que están en Cataluña de que o segundo domingo de maio sempre se celebra a Feira do Viño de Pantón así que por próximo ano invito que vayan tomando nota que se apunten na, na xenda que Comillámonos a que veña veñan Que... teñen moitas vivendas rurais que, que eu comprovenga eu estou o alugamento a, sempre se fala de hoteles ¿no? e resulta que alugar vivenda rural en, en, en Pantón na zona, na zona de por aquí sí. é precioso ademais Si, sí, temos moita vivenda rural, temos moitos pisos turísticos, e eh, temos tamén hoteles, e eh, temos tamén hoteles de A xente que viña que da... da... Bueno, que vos pareceu esta intervención do señor alcalde de Pantón? Queridos ointes, eh, para nós foi un placer e unha honra tre tremenda, eh, extraordinaria a colaboración de Radio Monforte con nosotros, extraordinaria a participación das autoridades do, de Pantón, eh, mm, bueno, agardo que todos os nosos escoitantes pois disfrutarán de este noso programa hoxe día 10 de maio que se celebra a 30 Feira do Viño de Pontón. Queridos ointes, escoitantes, que teñan unha feliz semana. O próximo sábado, a mesma hora, estaremos con todos vosotros. Unha aperta grande. A tribo que non rodea Paga tributos que a condean pensa que abriga Mais justifica cada ferida amores de luvas brancas con rosas engalanadas almorzos con diamantes prejuizos en cada instante